En el parisito bailamos pegado. Que tú quieres, vamos a ver que aquí le andamos pistoleado. Tranquila muchacha que seguridad aquí está asegurado. Vénganse que paga la de todo. Mándame tu vi dónde está. Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj, pero a usted le gusta mi 40. 40. El like como muela, cadera, en mi pela buena, te la sabe como soy yo. Mm, esa mujer está buena y le gusta mis cadenas y que ande mejor. Mm, un par de bitch con mi Jere loca porque me la y mi el chamaco, ven y quítame los tacos. Se pone bellaca, por daño soy un bellaco. Conmigo quiere bellacar, allá la quiere pecar. bonito de esta noche soy tu rota, te sigo como un Dame tu wey, ¿dónde está. Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj, pero a usted le gusta mi 40. También mi camioneta y le gusta mi chipeta. Ella quiere que le meta, que le dé un paje de gueta, ja, un tujiteta. Y que el miedo lo dejemos en la galleta. Thank you.